Seluruh amal ibadahnya menjadi amalan yang makbulan mutaqabbalah amalan yang diterima diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu ketika di akhirat nanti setiap amalan ibadah yang dilakukannya akan menjadikan timbangan amalan soleh dia berat dan akhirnya dengan izin dan rahmat Allah dia akan masuk ke jannah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan ridhanya demikian setiap muslim berharap bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa yang dicontohkan oleh beliau dan diamalkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rizki yang baik dan amalan yang diterima di sisimu demikian doa rasulullah yang sering beliau ucapkan kaum muslimin hamba-hamba allah yang saya muliakan Betapa ruginya seorang hamba Ketika di akhirat nanti ternyata seluruh amalan yang dia anggap sebagai amalan saleh dia sangka sebagai ibadah yang salihah namun pada kenyataannya ternyata itu semua tidak bermanfaat tertolak kepada pelakunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura dan kami menemui berbagai amalan-amalan mereka amalan-amalan yang mereka lakukan ketika di dunia kemudian kami jadikan bagaikan debu-debu yang berterbangan yang tidak memberi manfaat lagi kepada pelakunya Kau muslimin yang saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan begitu pula Rasulnya Telah membimbingkan kepada kita Di dalam syariat Islam ini bahawa sebuah amalan Akan menjadi amalan yang makbulan Amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan apabila ketika telah memenuhi Dua persyaratan penting yang apabila salah satu dari dua persyaratan tersebut tidak terwujudkan, maka amalan tersebut tertolak, tidak lagi menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima di sisinya. Dalam kesempatan khutbah Jum'ah yang singkat ini, kita ingin sedikit mengevaluasi tentang berbagai amalan kita dengan harapan amalan kita menjadi amalan soleh yang diterima di sisinya. nya Syarat pertama yang mesti diwujudkan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal dan beribadah kepadanya dengan hanya mengharapkan ridhonya dengan hanya mengharapkan surganya tanpa harapan dan tujuan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap pelaku setiap orang setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia maukan setiap amalan bergantung kepada niatnya apakah dia akan menjadi sebuah ibadah yang diterima di sisi Allah ataukah sebaliknya dia menjadi sebuah amalan yang tidak bermanfaat bagi pelakunya di akhirat nanti untuk syarat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan bagi Allah satu-satunya ibadah agama ini. Para hadirin yang saya muliakan, masalah niat adalah kembali kepada masing-masing hamba hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah niat yang ada dalam sanubari tak seorang anak manusia pun yang dapat mengetahuinya kecuali diri orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk syarat yang pertama ini <clears throat> banyak-banyak kita mengevaluasi dan memohon kepada Allah keikhlasan agar ibadah kita baik dalam bentuk salat ataupun dalam bentuk puasa, sodakoh, zakat, dakwah dan yang lainnya dari berbagai amalan saleh dalam syariat Islam benar-benar dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kepentingan duniawi, tidak untuk mendapatkan dukungan, tidak untuk mendapatkan simpati manusia, tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggapnya sebagai masalah adat atau ritual yang biasa dia lakukan tetapi dia meyakininya sebagai ibadah yang diperintah oleh Allah dan mengharapkan riba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persyaratan pertama yang masing-masing hamba urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan yang kedua untuk diterimanya ibadah kita dan amalan soleh dengan berbagai jenisnya yang kita lakukan adalah al-mutaba'ah mengikuti meneladani mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah yang kita lakukan dalam setiap amalan dalam Islam ini yang kita amalkan baik itu dalam bentuk ibadah zahir anggota tubuh kita ataupun ibadah lisan ataupun yang lainnya dari berbagai ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Untuk syarat yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa, kata Rasulullah, yang beramal, beribadah, dengan sebuah bentuk amalan dan ibadah, yang bukan bagian dari perintah atau contoh kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Setiap ibadah dan amal saleh yang bukan bagian daripada contoh Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Ya, karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala di antara akhir-akhir ayat Al-Quran yang turun di dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kami telah menyempurnakan agama kalian ini yaitu Islam sebagai agama yang sempurna sempurna pada hari tersebut sempurna pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup hingga akhir zaman nanti kaum muslimin yang saya muliakan Al Imam Malik rahimahullah Al Imam Malik adalah guru daripada Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika menafsirkan, menjelaskan ayat ketiga surat Al-Ma'idah ini, beliau mengatakan, "Ma'lam la ma lam yakun yawma idin dinan, falaysal yawma din. Segala bentuk amalan, segala bentuk ibadah, yang bukan bagian daripada Islam, di saat dan di hari Rasulullah masih hidup, maka pada hari ini pula, bukan bagian daripada Islam. Alimam Malik hidup 1200 tahun yang lalu mengatakan nasihatnya yang mulia ini bahawa setiap amalan, setiap ibadah yang bukan bagian daripada bimbingan Rasul pada hari tersebut hari turunnya ayat di surat Al-Maidah ini yaitu hari ke-9 Dzulhijjah pada saat jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah Kemudian 80 hari atau 90 hari setelah itu Rasulullah wafat meninggalkan dunia ini. Aku ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد Amma ba'd. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Bahkan Al-Imam Malik dalam ucapannya yang berikutnya dengan lebih tegas menasehatkan kepada umat bagi barang siapa dari kalangan umat ini yang masih beribadah dan beramal di luar tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakininya sebagai amalan saleh padahal amalan tersebut tidak dibimbingkan dan tidak dicontohkan oleh nabi maka Rasul ah, Imam Malik yang hidup di negeri Madinah kurang lebih 150 tahun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan لم يكن في أهد Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وسلم yarahu hasanan, فقد اتهم Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam, وسلم خان الرسالة barang siapa kata Imam Malik berbuat sebuah amalan melakukan sebuah ibadah yang tidak ada contoh dan teladannya dari Rasulullah namun dia meyakininya sebagai amalan soleh dan ibadah yang baik, maka kata Imam Malik, dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap syariat yang Allah amanatkan kepada beliau. Karena ternyata masih ada amalan baik, amalan soleh yang belum diajarkan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum 'alal bayda layliha kanahariha la yazighu 'anha illa halik sungguh wahai umatku aku telah meninggalkan kalian ini di atas suasana yang terang benderang seluruh urusan syariat sudah diterangkan dan dijelaskan tidaklah seorang hamba keluar dari bimbinganku tadi keluar dari warisanku kecuali dia akan binasa. Kau muslimin, saudara saya seiman yang saya muliakan. Tentunya berbagai ayat, berbagai hadis dan perkataan beberapa ulama tersebut mendorong kita, saya dan seluruh hadirin untuk bersama-sama terus melakukan evaluasi dengan terus mempelajari Islam, mempelajari Al-Qur'an dengan segala rinciannya, mempelajari sunnah Nabi dengan segala rinciannya yang terkait dengan keimanan kita, akidah kita, akhlak kita, ibadah kita, rumah tangga kita, masyarakat kita dan seterusnya. Sebagai upaya kita untuk menjadikan amalan-amalan yang kita lakukan mencocoki sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan saya dan seluruh hadirin yang hadir dan seluruh kaum muslimin sebagai amalan soleh yang diterima di sisinya. Dan Allah jadikan seluruh amalan yang kita lakukan sebagai pembersih dosa, berbagai dosa yang kita lakukan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين